түрікше үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз алдыңғы сабағымызда дәріханаға барып дәрі алуды қан қысымын өлшетуді үйренген болатынбыз бүгінгі сабағымызда болса түрікше үйренумен қатар университетке қабылдау емтихандарына байланысты кейбір терминдер мен қысқартылған сөздер туралы мағлұмат береміз түркияда жүзінің түкпір түкпірінен келген студенттер білім алады түрік оқу орындары олардың ғылыми жағынан жетілуін қамдауда және өз елдері әрі жалпы адам баласы үшін пайдалы болулары үшін жұмыстануда төменде үйренетін сөздер мен қысқартылған сөздер сізге университет емтихандары жайлы мағлұмат береді сонымен бірге түрік тілінде сөздер қалай қысқартылады осы қысқартулар қандай мағынаға келеді осыларды үйренеміз енді жаңа сөздерімізді тыңдап көрелік ÖSYM e Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Студент таңдау және орналастыру орталығы YÖK Yüksek Öğretim Kurulu жоғарғы оқу кеңесі YÖS Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı шетелдік студент емтиханы LES Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı магистратура емтиханы ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ғылыми қызметкер және магистратура емтиханы ÜDS Üniversiteler Arası Yabancı Dil Sınavı университеттер арасы шет тіл емтиханы TUS Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı. медицинада мамандық білімі кіру емтиханы ардақты тыңдаушылар университет емтихандарына байланысты түрікше қысқартулар мен түсініктемелерін аудармасымен бірге тыңдадыңыздар шетелдік студенттерге арналған университет емтиханы аспирантура және докторантура бағдарламаларына байланысты емтихандар шет тіл емтиханы медицина факультеті түлектері үшін кәсіптік емтиханмен ұқсас тақырыптарға тоқталдық егер түркияда оқығыңыз келсе сіздерге қазірден табыс тілейміз енді сөздер мен түсініктемелерін қайтадан тыңдамастан бұрын кейбір жаңа сөздерді мағыналармен бірге үйренуге тырысамыз ябанжы шетелдік уйрук азаматтық сечмек таңдау yerleşmek орналастыру yüksek жоғары биік курул кеңес гириш кіру Эйтім, білім Узманлық, мамандық кәсіп тып медицина ардақты тыңдаушылар енді қалам мен қағазыңызды дайындап қысқартылған сөздердің мағыналарын қайтадан тыңдап сөз байлығыңызды толықтырыңыздар ÖSYM e Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Студент таңдау және орналастыру орталығы YÖK Yüksek Öğretim Kurulu жоғарғы оқу кеңесі YÖS Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı шетелдік студент емтиханы LES Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı магистратура емтиханы ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ғылыми қызметкер және магистратура емтиханы ÜDS Üniversiteler Arası Yabancı Dil Sınavı университеттер арасы шет тілі емтиханы TUS Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı. медицинада мамандық білімі кіру емтиханы қадірменді тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды келесі аптада жаңа тақырыппен сіздермен бірге боламыз кездескенше қалын. түрікше үйренеміз